Երգիծական մանրապատումներ։ Սոս Ազիզյանի հուշերը հայ երգիծաբանների մասին։ Կլինեի հայտնի գող։ Ռոմանոսը ընկերների հետ զրուցելիս հաճախ է հանգերով սրամուտում, որը մնում է միշտ հիշողության մեջ, եւ նա հանձնում է թղթին։ Նրա գրածներից հիշատակելի են «Չունես խոսքի կարքին pašար, ստեղծել ես հաղորդաշար»։ Թե սիրում ես ասեկոսել, արդեն տակդ անտակ փոսե։ Տեսավ մարդ եմ ունեմ կշիռ, փողը դարձրեց հակակշիռ։ Եվ նման շատ ու շատ սրամիտ ու դիպուկ երկտողեր, որոնք անշուշտ ունեն իրենց հասցեատերերը։ Նրա սրամիտ երկտողերից հաճախ են օգտվում ընկերները։ Երբ հանդիպում են Ռոմանոսին, հիշում ենք, ասում են. «Խոսում ենք ու ծիծաղում»։ Նրա երկտողերից օգտվել են նաև նրա գրքերը կարդացողներից շատերը։ Իրենց թղամասում ապրող հաստակող մականոնով վրամը, որը 2-3 անգամ գողության համար դատվել է, Ռոմանոսի երկտողերից մեկը ձևափոխել է ու հպարտությամբ կրկնում է. «Ինչ անենք, որ հաստակող եմ, կարևորը հարգված գող եմ»։ Ռոմանոսը լսելով այդ խոսքերը, ոչ պակաս հպարտությամբ ասում է. «Կլինեի հայտնի գող, չէի լինի գրագող»։ Սևով սպիտակի վրա համարյա իրականության ճարիքից Լրագրող Արմենակը հարցազրույց է վերցնում գրականագետ, գեղագետ, պրոֆեսոր Բանաստեղծ, Արցախցի Երևանցի Ռոմանոսից։ Կենսագրական համառոտ տվյալները նշելուց հետո զրույցի թեման ուղում են դեպի պոեզիան։ Ռոմանոսը սկսում է ողջորված արտասանել Արցախին նվիրված իր բանաստեղծություններից մեկը։ Սա ապրված բանաստեղծություն է։ Ավարտելուց հետո արցունքակալած աչքերը ներքև պահելով մրմնջում է Ռոմանոսը։ Լավն է, խոս չկա, ասում է Արմենակը։ Բայց բանաստեղծ Սոսազիզյանը թեև չի ապրել Արցախում, սակայն գրել է մռավ լերը բանաստեղծությունը, որը ոչնչով չի զիջում, նույնիսկ առավել է քո գրածից։ Սոս Ազիզյանով է, ես նման անուն ազգանունով բանաստեղ չեմ ճանաչում։ Վիրավորված վրա է բերում Ռոմանոսը։ Երբ այդ մասին Արմենակը պատմեց ինձ, ինքնասիրությունս բորբոքվեց եւ նույն օրը դիմեցի հայտնի սոցիոլոգ Ադիբեկ Ահարոնյանին։ Նրա ծառայության դիմաց վճարելով մի կլորիկ գումար, պատվիրեցի իմ ուզածը։ Երկու օր անց ստացա 10000 հարցվածների պատասխանը, որտեղ գրված է. Սոս Ազիզյանի բանաստեղծությունները կարդացել են 9999 հոգի, իսկ Ռոմանոս Սահակյանի գրվածները մի հոգի, այն էլ ինքը Ռոմանոս Սահակյանը։ Երբ այդ վիճակագրությունը հայտնի է դառնում Ռոմանոսին, նա դառնում է շանթովորոտ եւ երակի գումար ծախսելով իր հերթին հարցում է պատվիրում նույն վիճակագրին ու ինքն իրեն մտմտում։ Դե հիմա կտեսնենք։ Ադիբեկ Ահարոնյանը սևով սպիտակի վրա գրում է եւ մամուլում տպագրում հետեւյալը։ Եգիտություն համայն հայության կատարվել է սոցիալոգական հարցում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Սփյուռքի ողջ հայության շրջանում 10 միլիոն 113555 մարդու, որոնք 21-րդ դարի խոշորագույն բանաստեղծ են ճանաչել Ռոմանոս Սահակյանին Իսկ Սոս Ազիզյան անուն ազգանունով անznավորության մասին ոչ ոք չի լսել։ Ուսանողությունը կհանեմ դասադուլի Բանասիրական գիտությունների տեխնացու պրոֆեսոր Ռոմանոս Սահակյանը գրել է իր դոկտորական ատենախոսությունը եւ սպասում է պաշտպանության հարմար պահի։ Բայց այդ պահը ձգձգում էր մեկ բանախոսների բացակայության, մեկ իր անձնական անհետաձգելի գործերի պատճառով։ Եվ ահա եղավ մի ժամանակահատված, երբ թվում էր թե ամեն ինչ գնում է բնականոն։ Երբ քննարկումն ու դոկտորականի պաշտպանության հարցը օրերի հարց է դառնում, մեջտեղ ընկնում է երկրի նախագահի ընտրությունները։ Եվ ահա վերջապես բարով խերով վերջացան ընտրությունները եւ Ռոմանոսը սկսեց հանգիստ շունչ քաշել ու սпасել դոկտորագանի քննարկմանն ու քվեարկմանը։ Բայց թե ուրախությունը վաղաժամ էր, քանի որ այս անգամ էլ ասպարեզ նետրեց հետընտրական իրադարձությունները, որոնք գնալով ավելի ու ավելի մեծ թափառում միտինգների հավաքների տեսքով ընդգրկելով ողջ Հայաստանը։ Համբերությունն էլ սահման ունի մտմտաց Ռոմանոսը, ով որոշեց դիմել փոքրամասնության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանին հետևյալ խնդրանքով. Հարգելի Ռաֆի Հովանիսյան, խնդրում եմ ժամանակավորապես դադարեցնել միտինգներն ու հավաքները մինչև իմ դոկտորականի պաշտպանությունը։ Երբ այդ գրության մասին Ռոմանոսը ինձ հետ կիսվեց, խորհուրդ տվեցի, որ ճիշտը հացադուլի նստելն է, ոչ թե դիմում խնդրանքը։ Բայց ուրփաթն ավելի շուտ եկավ, քան շաբաթը։ Ռաֆի Հովանեսյանը արդեն նստել էր հացադուլի։ Դիմացդ կանգնացա։ Գրիգոր Նարեկացի անվան համալսարանի ռեկտորը մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Ռոմանոս Սահակյանին մտերմաբար ասում է. Որոշել եմ համալսարանում ավելացնել վրաց լեզու եւ գրականություն առարկան, բայց մասնագետ չեմ գտնում։ Ես մի լավ մասնագետի տեղ գիտեմ, ասում է Ռոմանոսը։ Ո՞վ է, հարցնում է ռեկտորը։ Դիմացդ կանգնածը, ժպտալով ասում է Ռոմանոսը։ Ինչ է, կարող ես պարապել։ Լեզուն գիտես, զարմացած հարցնում է ռեկտորը։ Չգիտեմ, բայց ինչ դժվար է, գենացվալ է, գարջի մարջոս։ Կասեմ, կասեմ, կսովորեմ։ Կատակի տալով ինքնավստահ ասում է Ռոմանոսը ու ավելացնում. Ես որ Հայաստանի 13 բուհերում 14 առարգա եմ դասավանդել։ Դրանց թվում հայոց լեզու եւ գրականություն, կարծում եք հայոց լեզուն լավ գիտեմ։ Իսկ ռեկտորն ինչ ասաց, զարմացած հարցրի ես։ Ինչ պիտի ասեր։ Մեկ ամսով գործուղում ձևակերպեց Վրաստան առարկան սովորելու։ Իսկ մեկ ամսում սովորածով ուսանողները բան կհասկանան, է, ով ուսանողները այսօս նրանք երբ են դասի գալիս կամ գալիս էլ երբ են լսում որ բան հասկանան։ Էշնինչ գիտի, նուշնինչ է։ Արցախյան շարժման օրերին քաղաքական թատերաբեմում հնչեց գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանի հուշկու ձայնը, որը սարսափահար արեց ադրբեջանական վերնախավին։ Զորին լրացնելու համար Ադրբեջանի ղեկավարությունը դիմեց տարբեր հնարքների։ Շուշուկներ տարածվեցին, թե Զորիի գլուխը գնահատվել է 2 միլիոն դոլար։ Զորի կյանքի ապահովումն իսկուն ուժեղացավ։ Արցախի եւ նրա շուրջը իրադարձությունները սրընթաց արագությամբ զարգանում էին։ Այս բովում ծնվեց Ադրբեջանի վայ պատմաբան Շուշի գրքի հեղինակ Զիա Բունյաթովի մասին բանաստեղծ Ռոմանոսի Ժայրաքանդակ պատմություն պոեմը, որով նա քարը քարին չեր թողնում պատմության կեղծարարին, որը գրել էր, թե Շուշին ադրբեջանական քաղաք է։ Շուտով հայտնի դարձավ, որ Ռոմանոսի գլուխն էլ գնահատվեց ավելի քան 500 դոլար։ Անցան տարիներ Մի անգամ Ռոմանոսը հիշելով այդ մասին ասաց. «Սոս, ես Ադրբեջանի ղեկավարությանն ատում եմ ոչ միայն այն բանի համար, որ աչք են տնկել իմ ծննդավայրի, իմ հայրենիքի վրա, այլև նրա համար, որի միլիոնանոց գլուխը գնահատել էին այդքան քիչ»։ Է, Ռոմանոս ջան, էշն ինչ գիտի, նուշն ինչ է։ 40-ից ավելի գիտնական եմ կոտորալ։ Ռոմանոսի դոկտորական ատենախոսությունը պատրաստել էր պաշտպանության, բայց այն զգզուկում էր։ Մի օր կատակով հարցրի. «Ռոմանոս, երբ ենք ես տեսնելու դոկտորի Փարաջան հաքի շրջելիս»։ «Շուտով, շուտով, փոփոխություն կլինի կտեսնեք», լուրջ լուրջ ասաց նա։ «Ինչ փոփոխություն»։ Կրթության եւ գիտության նախարարությունը նոր գիտխորուրդ է ձևավորելու եւ կանոնադրության մեջ էլ փոփոխություն է մտցնելու։ Ամոթ չլինի հարցնելը, ինչ փոփոխություն հարցրի ես։ Ասում են, Եթե դիսերտացիայի շարադրանքում 20 եւ ավելի գիտնականների քննադատել ես եւ նրանց առաջ քաշած հայտնագործությունները ջարդուփշուր ես արել, քեզ իսկույն դոկտորի կոչում կտամ։ Պակասի դեպքում ընդամենը կդառնաս գիտությունների տեխնացու։ Ինչ ես կարծում դու կստանաս դոկտորականի կոչում։ Հա, ինչ ես խոսում։ 40-ից ավելի գիտնական եմ կոտորալ։ Արցախցու ակցենտով վրա բերեց Ռոմանոսը։ Կայրի, եթե շատ մոտենաս։ Բանաստեղծ, ինչպես նաև երկիզաբան Ռոմանոսի առաջին ընթերցողը ես եմ։ Գրելուց հետո կարդում է ու իր գրածից ստացած հաճույքը փոխանցում ինձ, նոր միայն ընթերցողներին։ Վերջերս կարդաց ոզնի թերթի համար գրած հուշերը հումորի արքա Արամայի Սահակյանի մասին։ Եվ այն այնքան տպավորիչ էր, որ ինքնաբերաբար զայնեցի հրաշալի է, հրաշք է, հրաշք։ Ռոմանոսը ողջորված ասաց. Սոս, ոնց որ թե տեղ-տեղ մոտենում եմ Արամայի Սահագյանին, չէ՞։ Այ ախպեր ջան, շատ չմոտենաս, շատ չմոտենաս, տագնապով ասացի ես։ Ինչու՞, զարմացավ նա։ Կայրի եթե շատ մոտենաս, հիշեցրի ես Արամայիսի գրած երկի տողերը։ Գիրքը տալիս ենք մանրի փոխարեն։ Տարիներ առաջ տպագրվեց Ռոմանոսի Գառնանային առասպել վերնագրով 48 էջանոց գիրքը 3000 օրինակ տպականակով։ Հրատարակության կողմից հեղինակին տրվեց 30 օրինակ, որոնք իսկուն նվիրեց իր ընկերներին ու բարեկամներին։ Երբ տեսավ, որ իրեն գիրք չի մնացել, իսկուն շտապեց գրախանութ, երբ ուզում էր գիրք գնել, վաճառողին ասաց. «Մոցեք 3 ռուբլի»։ Ինչու՞։ Իսկ ինչու 3 ռուբլի, երբ գիրքը 15 կոպեկ արժե։ Գառնանային առասպելը վաճառում է Սերո Խանզադյանի Խոսե Քայոց Լեռներ գրքի հետ։ Գիրքը տալիս ենք մանրի փոխարեն։ Չհասկացա, եթե ես իմ առասպելը չգրեի, Սերոյի հայոց լեռները չէին խոսելու։